Koga uzvišeni Allah uputi, nikoga ne može u zabludu odvesti, a koga on u zabludu odvede, nikoga ne može uputiti svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Đelešanovu i svjedočim da je Muhammed Aleyhi selam Boži robi Boži poslanik. Također tvrdim i svjedočim da je Allahov govor, to jeste Kur'an, najljepši, najistinitiji i najpravedniji govor. A da je Muhammed Aleyhi selam uputa, to jeste njegov sunnet, najispravnija uputa. I da je svaka nova stvar u vjeri novotarija, Svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. O ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas je od jednog čovjeka stvorio, to jest od Adem Aleisana, a od njega, to jest od njegovog rebra, stvorio je suprugu njegovu Havu Aleisana, a od njih dvoje je mnoge muškarce i žene na ovome svijetu stvorio, zato bojte se gospodara svoga, onoga s čijim imenom jedni druge zaklinjete i rodbinske veze neki dajte, zaista Allah dobro vidi sve što radite. O vjernici, bojte se Allaha istinski onako kako ga se treba bojati i nemojte umrijeti osim kao muslimani. O vjernici, bojte se Allaha i samo istinu govorite. Ako tako budete radili, on će vaša dobra djela prihvatiti, a loša oprostiti. Ako se Allahu i poslaniku njegovu Muhammedu bude pokorio, taj će najvećim uspjehom uspjeti. A onda nakon uvodnog govora da vas obradujem hadisom koji je zabilježio ima muslim u svom sahiju, u kome stoji da je Allahu poslanik alaihi salatu selam rekao ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده Kad god se sakupe ljudi u nekoj od Allahovih kuća, čitajući Allahovu knjigu i međusobno je izučavajući, na njih se spusti smirenost obaspe ih milost, okruže ih meleci i Allah ih spominje po imenu i prezimenu kod meleka koji se nalazi u njegovoj blizini u velikim mislima. Večeras ja bi otvorio ove naše susete ako volga, sa jednim kuranskim tekstom koji treba da nam otvori vrata za razgovore o brojnim pitanjima koji se nalaze među, nama. Također treba da nam otvori vrata da se sjetimo i prisjetimo glavnih stvari koji su Boži poslanici htjeli od ljudi i zašto su objave uopšte dolazile među ljudi. Kaže uzvišeni Allah Đelešanu, pratite samo ovo kazivanje pa ćemo polako jedno priježu, nije ići. وَلَقَدْ <clears throat> أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا A mi smo u davna vremena Ademu dali u obavezu. Allah Đelešanu govori mi veličajući sebe, a on je jedan. Dali u obavezu, kaže u Lema, to se odnosi na obavezu da ima u džennetu šta hoće, ali ne smije tu od stabla da dira. Jedno jedino stablo u džennetu. Ne smije njega dirati. Pe nesije, valem neđi glavu azma. I Adem zaboravi i nije odlučan bio. Na što se misli ovaj zaborav? Kažu Lema, ne misli se na zaborav da je Adem zaboravio, nego ga je slabost njegova slomila i on je pojao tu očku. To je slično kao, da, kao kad Allah Đelešanu govori o zaboravu u smislu, ne u smislu da zaboravi, nego da je čovjek dok radi grijeh u stvari tada zaboravio na ono što je obećao Allahu Đelešanu. I sad Allah Đelešanu govori potanko kako se sve to dogodilo. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ Feseđedu illa eba. I mi reko smo melecima. Svim melecima. Bez izuzetka. Na nebu. Poklonite se Ademu. Padnite mu na seđdu. Morate znati da u Kur'anu postoji dvije vrste sežde. Sežda pozdrava i sežda ibadeta seždu i vadeta nikada nikome nije bilo dozvoljeno osim Allahu činiti. Dok sežda pozdrava je bila dozvoljena do ovog umeta. Znači, pozdravljali su jedni druge tako uklanjajući im se, padajući ovako na plod i tako dalje. To je bilo dozvoljeno u nekim šerijatima kao što se vidi u šerijatu Jusufa, ali i kad u suri Jusuf Allah Đelešanu kaže da su ga oni pozdravili tako tim naklanjanjem i padanjem na srčnu, opet se spominje srčna, to je bila srčna pozdrava. U našem šerijatu to je dokinuto i naš poslanik Alehi Salatu Veselam je to dokinuo riječima da sam nikome naredio da učini srdu. Naredio bi ženi da je učini mužu zbog veličine prava koje ima kod supruge. Ali nema, u ovom šerijatu je to zabranjeno. Illa iblis. Eda. Osim iblisa, on je odbio. Nije bio od meleka, ali se našao s njima do svoje pobožnosti i učenosti u tom trenutku i odbio je tu naredbu zbog oholosti. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى I tada smo rekli Adem, o Ademe, ovo je tvoj otvoreni neprijatelj kao i tvojoj ženi. I muškom i ženskom rodu podjednako. Fela juhri džennekuma minel dženneti feteško. I nemojte dozvoliti da vas oboje izvede iz dženneta, pa da ti nesretan na dunjaloku budeš. Aha. Kako to sad u početku kaže da oboje vas izvede iz dženeta, a samo Adem da nesretan bude? Šta to znači? Kaže Ulema, ovdje se misli na nesreću u smislu da će morati da svoju obskrbu da radi na dunjaluku što u dženetu nije morao. Znači, ne misli se na tugu i brigu, nego misli se na rad na ovoj zemlji i tegobu i teret koji mora podnijeti što u džennetu nije morao. I iz ovoga je Ulema zaključila u stvari da je obaveza obskrbe na muškarcu, jer Allah kaže Ademu ti ćeš to morat raditi, a ne kaže za I to je u ljudskoj prirodi, otkako je Adem, ali i ovdje na ovome svijetu, i Hava alaiha salam. Inna leke en la teđu'a fiha wa la ta'ra, wa enneke la tazma'u fiha wa la tada. Ti u džennetu imat ćeš da nećeš gladan biti i nećeš biti bez odjeće. Kaže Ulema, ovdje su mu garantovane, ima garanciju da će biti sačuvan dvije kako bi rekao, poniznosti ili dvoje što lomi čovjeka inače. To je unutrašnje, a to je glad, i vanjsko, a to je izloženost tih stidnih dijelova, izloženost suncu. وَأَنَّكَ لَا تَذْمَعُ فِيهَا وَلَا تَبْحَ I nećeš biti žedan i nećeš morati mučiti se na mučini. To je sve na dunjavku. Za razliku od dženeta, toga nema u dženeta. to je dokaz također za učenjake koji kažu da je Adem a.s. bio u pravom džennetu. Nije bio u nekom džennetu na nebu, kao što neki tvrde, nego baš u džennetu u koji će vjernici ući posle sudnjeg dana. Drugo kaže Lema ovdje Allah Đelešanu Ademu i ljudskom rodu postavio temelje obskrbe koje je muž dužan da obezbidi porodicu. Hrana, odjeća, piće i stan. Nećeš gladan biti, nećeš biti bez odjeće, nećeš žedan biti i nećeš biti na suncu izložen. Kaže na to su temelji, centralno, znači ono što, oko čega ljudi inače radi na ovome svijetu, jer šta god da ti radiš, u principu sve se vraća na to. Ili na odjeću, ona može biti osnovna, može biti ukrasna, može biti potrebna na stan, na kuću, na, ne znam, vile i tako dalje. I hrana i piće. I to je ono što je čovjek dužan da obezbijedi porodici. Sve preko toga je na fila. Pa se i leji šeitan. I šeitan njemu poče iblis da donosi ružne misli, vesvese. Ovdje ima poznato pitanje. Ako je Iblis protjeran iz dženeta protjerani, kako je mogu Ademu i Havi donositi vesvese kad su u dženetu bili? Ovdje ima više nekih tumačenja. Neka su biblijska, neka, neka nisu. Tri su ovako naj, prihvaćenija i najviše se spominju. Prvo je da je Adem njima došatavao izvan dženneta, a oni su ga na određeni način mogli čuti. Drugo je da se Iblis poslužio zmijom, to je biblijsko kazivanje. Nema potvrde za to u Koranu i u I treće koje je najvjerovatnije, a to je da mu je Allah dozvolio ulazak u džennet posle protjerivanja, ciljem iskušenja. Adema i Havi I nema nikakve zapreke da nakon izlaska ponovno mu dozvoli da, da ih iskuša na taj način. Hel edulluke ala šeđeratil huldi wa mulkin la Hoćeš li da ti ukažem na stavlo koje će te učiniti vječnim i dobit ćeš vlast koja nikada neće proći? Fa Ekena minha. I oboje su pojeli tog stava. Ovo je jedna od razlika između kuranskog i biblijskog kazivanja o Ademu i Havu. U biblijskom kazivanju mi možemo vidjeti da Hava u principu je ta koja je kriva za neseću Adema. I kroz cijelu priču oni stalno ženu stavljaju podređeni položaj do te mjere da je u nekim vremenima bila priča uopšte da li je žena ljudsko biće ili nije? Da li ima dušu ili nema? Što se tiče Kur'ana, Kur'an govori na u više mjesta, na četiri, pet mjesta se spominje ovo kazivanje i svugdje spominje se da su oboje zajedno probali. I ovo što se spominje da je ova jabučica, što Adem nije progutao, to isto nije tačno. Ka akela mina i oni pojedoše to voće. Oboje pojeli su. Znači nije stalo nikome Nego to je vjerovatno bio cilj nekih u ranijim da istaknu superiornost muškarca i da, da na taj način degradiraju ženu, što nije u redu. Oboje su krivi za to. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة I tada kad su pojeli to voće, ukazalo im, ukazala su im se njihova stidna mjesta. Neki kažu da su na stidnim mjestima imali, da su bila, prekriv, bila u stvari prekrivena, nisu tada uopšte bili svjesni svojih stidnih mjesta, nešto poput nokta ovako kost. I to je tada, posle jedine tog voća, ovaj, spalo s njihove kože i tad su postali svjesni svojih stidnih mjesta. Drugi kažu da su izgubili odjeću bogobojaznosti. Kakva je to odjeća bogobojaznosti? U džennetu se nalazi, ne znamo, vidit ćemo huđa. Uglavnom, postali su svjesni svojih stidnih mjesta i bilo ih je jako stidno pa su počeli džennetsko lišće da stavljaju na ta stidna mjesta da ih prekriju. asa Ademu rabbehu فَغَوَ I Adem pogriši, nepokoran bi svome gospodaru i zalute. U Koranu kad se spominje lutanje, spominju se dva izraza. Bilaje i dalale. Dalalet se obično spominje kao zabluda zbog neznanja. A se spominje kao zabluda sa znanjem. I zato se obično dalalet spominje uz kršćane, a se spominje sa jebrišnjim. I ovdje Adam je znao i zato se ovdje spominje riječ kahala. I Zalota, iako je znao da mu je to zabranjeno popusti. Adam ali se nam se pokajao. Oprošteno je. Ali ostalo je nešto što učenjaci kažu treba da brine svakog čovjeka koji vjeruje u sudni A to je pokajao se, oprošteno, odabran za vjerovjesnika kasni, ali je kazna za grijeh ostala. U redu je, oprošteno je ali ne može ostati dženet. I zato čovjek kad počini i radi nekih, recimo, alkohol, ili druga ili recimo glup pa se zarazi nekom bolešću kao što je Sve u redu, može se pokajati, nije sporo. I možemo biti prihvaćena ta teoba, može biti bolji posle te ali posljedice tog griha će ostati. On jetru više ne može vratiti. Droga kad razori DNK, znate da droga kad uđe u čovjekovu krv, ona je opasna zato što mijenja DNK čovjeka, glavnu ćeliju. I od droge se nije moguće izvesti do kraja I ostaje na potomstvu. Te oba to neće promijeniti. To ostaje taj problem. i slično. Zato jedan od učenjaka kaže, to navodi Ibn Kajim iz Jova kogod razmisli o Adamovom grihu, jedan grih počinio i izašao iz takvog jednog mjesta i došao prašao ovako Samo zbog jednog griha to je to Kale bila minha džemija. Allah je tada rekao, izlazite iz njega svi. Naime, ovdje se spominje ih bita, što znači ispustite se. I Ulema je saglasna da se džennet nalazi na nebu. Odnosno, iznad svijetnog neba. Jer ovdje u svim mjestima u Kur'anu se spominje silazak. Znači silazak je sa višeg na niži. I poslanik naš sallallahu alejhi na Isra Miradu, došao je do Sidretul Muntara, to je stablo koji je iznad sedmog neba gdje prestaje ovaj svijet i nakon toga počinje džene. Posle sedmog neba. Ba'dukum i ba'du nadum. Jedni drugima ćete neprijatelji biti. Kaže Ulema misli se na šeitane ljude, na iblisove pristance, i misli se da će ljudi jedni drugima neprijatelji biti. Fa inna jeti jednekom minni huda. E, sad mi slušajte sa oba zato što ova cijela priča je bila praktično uvod za ono što ćemo sad pričati. To su Allahova četiri obećanja. Ademu, alaihissalam, koja važi do sudnjega dana. Prvo obećanje. Fa imma jeti jennekum minni huda. Dolazit će vam, sigurno, kunem vam se od mene uputa. Kaže Lema, pod uputom se ovdje misli na Božije poslanike i objave. Znači, na što se misli? Na Božije poslanike i objave. Temeni teda hudaje, fela je dilu, vanaješko, ješko. Drugo obećanje. Pa ko bude slijedio moju uputu, slijedio uputu. Znači slijedio Božije poslanike i objav. Poslanik ovog vremena za sve ljude na svijetu je Muhammed a.s. A objava ovog vremena za sve ljude je Kur'an. Znači mi u ovom vremenu kažemo ko bude slijedio Muhammeda a.s. salatu i Kur'an fela je dilu, wa la neće nikada zalutati na dunjavku. I neće nesretan biti, to jest neće biti u džehennemu na Prvo obećanje. Dolazit će nam uputa, to jest Boži poslanici i objavljeni. Drugo obećanje, ko bude slijedio Božije poslanike i objave, neće zalutati na dunjalku i neće biti u džehennemu nahir. Treće obećanje. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَيْشَةً Ako se okrene, ko se okrene od moje upute, opomene, kaže Allah. Od moje opomene, zašto ovdje spominje se ovamo kad je u početku uputa, a sad ovdje opomene? Zato što je prvo obećanje vezano za slijedženje i ona je uputa vjernicima bogobojanu. A ovdje se spominje oni koji su se okrenuli, a njima nije uputa, njima je samo opone. Za njih je to samo dokaz protiv njih. A uputa je samo za vjernike. I zato u prvom mjestu uz vjernike spominje uputu. A ovdje na drugom mjestu, kad govori ove koji su okrenuli, opomenu. fe inne lehu me išete danke. Treći, on će tegobnim životom živjeti. Danke tegoba. Kaže mi Kesir ovdje navodi, kaže, vallahi kad bi imao dvorce, da jaše šta hoće od životinja, misli na nove, auto da nam Da ima novca koliko hoće. Allah je obećao da će nesretan i tegobar biti, jer samo po sebi postoji u čovjekovom biću dio koji hoće da se veže za Allah. I ako to ne uradi, čovjek će biti nesretan kad bi car svijeta bio. To je Allahovo obećanje i ono će biti. I nije samo to, kažem. Imaće tegoban život na dunjavku, imaće tegoban život u Kaburu, i imat će tegoban život na sudnjem danu. Ali vidi sad, četvrto obećanje govori nam dio tegobnog života na ahiretu. Pa kaže Allah Zalešanu, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَا A kad bude sudnji dan, skupit ćemo ga slijepa. Skupit ćemo ga, u smislu sabrat ćemo ga sa ostalim ljudima. Na osnovu ove riječi skupit ćemo ga, kaže Ulema, da će on biti proživljen i vidjet će. Imat će vid. A onda kad bude sakupljanje ljudi na mahšeru, na mjestu, Allah će mu oduzeti Pa će onda čovjek onako Kale, rabbi, lime hašerteni ama kad kuntu besira. Gospodaru, što me proživi slijepa kad sam na dunjanu vidio? قال etetke ajatuna آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Biće mu rečeno, to je tako. Kad su ti moji ajeti, to jest Kur'an, dolazili, ti si se ponašao kao da ih ne vidiš. Tako i, će, i tebi će danas bit zaboravljen i neće ti biti nikakva milost. Kadalike ne men esef. A tako ćemo mi kazniti, kaže Allah Đelešanovu, svakoga ko pretjera u grijehu وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ i ko ne vjeruje u ajete, odnosno riječi gospodara svoga, to jest Kur'an, وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبُحَنُ A neka znate o ljudi, zasigurno kunem vam se, da je ahiretska patnja i teža i dugotrajnija. Ova četiri obećanja da će uputa dolaziti, da će oni koji budu slijedili uputu neće zalutati nikada i neće u džehennemu biti, da oni koji se okrenu od upute i tegobnim će životom živjeti na dunjalu, u kabulu i na ahiretu, i da će na sudnjem danu biti proživljeni slijepi, to je Ademu rečeno kada je spuštan na zemlju. Allahova se riječ ne mijenja i to će tako biti. I zato naš poslanik Alehi Salatu Vesalam je govorio Vel Kur'an huđetu leke u alik. Kur'an je dokaz za ili protiv tebe. Kaže Lema, između ostalog i poređenu u komentaru tog hadisa koji je zabilježio imam muslim. Wallahi, kad god čovjek sjedne za Kur'an i pročita ga, ne može ostati neutralan. Ili je za njega, ili je protiv njega. Nema između. I zato ja ću ovdje samo još ono kratko jednu, onako, ovaj, ukratko šta je Ulema naša rekla šta je objava i šta su poslanici htjeli od svakog od nas. Prošlo je ovako kad se razmišlja skoro hiljadu i pol godina od poslanstva. I normalno je da kad prođu te godine, zagubi se mnogo toga što su Boži poslanici htjeli od ljudi, što su željeli i tako dalje. I zato imamo sve ove nekakve turbulencije među ljudima koji se pozivaju da slijedi Božji poslanike, međutim naša ulema, koja je iščitala Kur'an, koja ima šest hiljada i nešto ajeta, i od prilike se računa da neki ima oko desetak hiljada hadisa, znači ono čisto tekstova na posebno ima oko desetak hiljada. I to su oni iščitali, iščitali i kažu, mi smo došli do zaključka da su Boži poslanici. Među njima i naš poslanik Muhammed htjeli od ljudi četvero i ko ispuni to četvero, on je za dženneta i on se može nazvati Allahovim robom. Jel može? Pod jedan. Prvo su htjeli da ljude nauči koji im je gospodar. Šta im vjera nalaže i koji im je poslanik svakom u svom vremenu. I to je prvo što će ljudi biti pitani u kadru. Čim se spusti, ide s ovog svijeta, pitaju ga za to troje. To je prvo. Drugo, htjeli su od ljudi da usklade svoj život, da rade po tom znanju. Treći, da i drugim ljudima prenesu to znanje, da ih usreći sa njim. I četvrto, da se strpe na svemu to. Na učenju, na radu po tom znanju, na pozivanju po znanju, na nesrećama koje se događaju u života i tako i ostalo. To četvero, kaže Mokajin, ko ispuni, taj je ispunio borbu sa samim sobom. To su četiri elementa borbe sa samim sobom, koji ih ispuni, taj može sebe nazvati Allahovim robom. A u suri Ali Imran je precizirao Allah Đelešanu šta su Božji poslanici htjeli. Ma kane li bešeri, en yutijehu Allahu l-kitaba, wal hukma, wal nubuvata, ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين bima kutum tuallimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Ni jedan bo čovjek kome je Allah dao knjigu, poslanstvo i mudrost. Nije došao ljudima i rekao poslije toga budite moji robovi. Nego su svi Božji poslanici govorili budite Allahovi robovi. Kaže u Lema ovdje, Rabbanijun, to jest robovi svoga gospodara Allaha Đelešanu, to jest ispunite ovo četvero. Bima kuntum tu alimun al kitab, o bima kuntum te drusom. tako nalaže knjiga, to jest objava, i tako ste vi učili, to jest prenosili od svojih Božih poslanika. I morate znati da na tom putu, kaže ona, čovjeka napadaju dvije bolesti. Dvije, dvije strašne stvari protiv kojih se mora boriti u toku života. Prvo su sumnje, šubuhat, drugo su strasti, šahat. Sumnje liječimo čitanjem i saznavanjem iz Korana a strasti liječimo na dva načina. Prvo, liječimo tako što ćemo ih upotrijebiti u skladu sa šerijetom. Znači, nije šerijet nama naredio da gasimo te strasti, nego naprotiv da ih upražnjavamo onako kako je propisano. I druga stvar, ako nekad nismo u stanju svoje strasti da zadovoljimo, bez obzira da to bila strast i u imetku, da li to bila strast u vezi sa ženama, da li to bila strast u vezi sa vlašću ili ne znam šta, da se strpi. Sad. To su dva načina kako se rješavaju te stvari. Ja volim uzvišenog Allahovića da mi budemo od onih koji će spadati u prvi dio ajde. kojima će biti Kur'an uputan jer kako naša ulema kaže, ko Kur'an stavi ispred sebe da ga vodi, odvest će ga u džemlju. Koga stavi iza sebe, odvuće ga u džemlju. I zato mi ćemo, ako možda Kur'an staviti ispred sebe, razumijevati ga što je jako bitno, razmišljati o njemu i raditi s Božju pomoć o njemu. Ja volim, Allah za da vas nagradi, izvinite što ste malo ovaj, duže bili halalteni, ali ako Bog da, na, bit će ako Bog da korisno to za sebe. Puno kao mi hada,